Тільки й того? Та не тільки це. То завтра підемо на залізницю? Напевно, підемо. Ти ж, Яринко, не просись із нами, сумніше Роман. Мама сльозами благала оберігати тебе. Яка вже ти не є, а таки ж ясочка наша. Ой, Романе, заменкувала віями Яринк. Хіба ж я можу без вас залишатися? Спробуй. Вечерю зготуй нашій сім'ї. Як ти не побоялася вночі шукати нас? А в кого ж я сміливості позичала? У своїх братів соколів? Така ти гарна сьогодні. І Василь вліпив у щоку сестри поцілунок. Оце можна було б навіть раніше зробити, не розгубилася Яринка і підставила другу щоку Романові. Як мед той ложкою, чмихнув той. Зіллячко всюди суще. А зіллячко ще раз глянув вдалину. Давайте посідаємо зараз на коні і хоч на часиночку заїдемо додому. Чого захотіла, похитав головою Василь. У нас уже, напевне, починають свісти чорнобривці. І мати Яринку називають мій чорнобривець. А нам, бач, не пошкодували рудої фарби. Золотої, Романе, пирхнула Ярина. А тепер, братики, по конях до Калинового мосту. Коли то ми доб'ємось до нього? Доб'ємося, сестро. Романові очі блиснули за взяттям, рука лягла на автомат. А Ярина косою притулилась до плеча брата. Тихо в ліцах, аж чути, як роса випадає. Аби ж так тихо було б у світі. Коли б у ньому не було сатанаїрів та відьмаків, обізвався Василь, який знав на пам'ять із сотню казок. А найстрашнішу вже не казку, а сутність з сатанаїлами він затявся косити автоматом і косив її уперто без озлоблення, а навіть із куточком посмішки в куточку вуст. Це навіть сміливця Романа дивувало, якого в бою темніли і ващали очі. Враз Роман насторожився, застережливо підняв руку, потягнувся вухом до шляху. Він перший почув бурчання моторів, значуще перезирнувся з Василем, а Ярині наказав Сідай, люба сестру, на свого коника і щодуху чи до Андрієвої сторожки. Ми тебе наздоженемо. Ярина зблідла, благально подивилась на брата. І не просись, і не молись, мети до коня. У Ярини затіпались уста. Без вас я нікуди не поїду. Нікуди. Я що язичнице сказав тобі? грізно метнув бровами Роман. Чула, може повторити? І така затятість застигла на її висіченім обличчі, на ліплених дугах прів, на припухлих губах, що Роман з пересердя пропік сестру поглядом чортихнувся. Тоді Яринка негадано підійшла до нього, а в голосі її заброніли сльози. Романочку, не злися, не чортихайся. Хіба ж я в тебе така погана? А без вас я не можу, бо люблю вас. І обіруч вчепилася в зброю. Вигрібай, дівко, з себе жар, бо і нас спалиш. Не знайшов чого кращого сказати Роман і посміхнувся язичниці. А тепер доконай. Перевірте сідла. Від коней усі навзгинці зі зброєю в руках почали скрадатись ближче до шляху і в чеканні застигли під старими деревами. З долини накочувався і накочувався густий гул моторів. Усі фари зблиснули, прострелили придорожні дерева. Колона йде, невдоволено прошепотів Роман. Чом би долі не послати якусь однісіньку легковушку? Яринко, ноги не дрижать? Ноги ні, а руки тремтять. Не звикли до карабіна. Карабін не рогач. І не здумайте без команди стрелити. Не здумаємо, відповіла Яринка, бажаючи якось піддобритись до брата. А холод і жар ходили по її тілі, як їм хотілося. Чого вам треба від мене? Вгамовувала їх і вгамувати не могла.